Прашање број 14. Никогаш не треба да му кажувате на возрасен или наставник за проблемите на интернет, дали е точно или не е точно.